Bab rolas. Nalika meneri dina sabat, Gusti Yesus tindak ngliwati pategalan gandum. Para rasul padha krasa luwe, mulane padha metiki wulen gandum, nuli padha dipangan. Bareng wong Farisi weruh, nuli padha matur marang Gusti Yesus. Para murid panjenengan sami nerak angger-angger. Awit sami nglampahi perkawis ingkang dipun awisi ing dinten Sabat. Gusti Yesus ngandika, "Apa kue padha ora maca ing kitab suci bab apa sing ditindakake dening senopati Daud nalika panjenengane lan wong-wonge padha keluwen? Panjenengane mlebu ing pedalaman suci, banjur nedha roti sing dicaosake marang Gusti Allah. Semono uga para wong sing ndherekake panjenengane mongko miturut pernatane agama Yahudi Senopati Dawud lan wong-wong mau ora kena mangan roti kuwi. Awit sing kena mangan roti kuwi mung para imam. Apa kuwi padha ora mojo, ing pranatane agama sing diparengake dening Nabi Musa? Ya kuwi yen saben dina sabat para imam kang ana ing pedalaman suci satemene padha nerak pranataning dina sabat. Ewa semono tindake para imam kuwi ora salah. kowe dak kandhani ing kene ana sing luwi pedalaman suci ing kitab suci ana tulisan sing dak kersakake kuwi kawelasan dudu kurban yen kowe ngerti temenan tegese tulisan mau kowe mesti ora bakal nyalahake wong-wong sing bener amarga putrane manungsa kuwi ya sing kagungan dina sabat Gusti Yesus banjur tindak saka ing kono menyang sinagoge. Ing kono ana wong sing tangane ceko siji, ana wong sawetara sing pancen nedya arep goleki salahe Gusti Yesus. Wong mau padha matur marang Gusti Yesus, menapa kenging nyarasaken tiang ing dinten Sabat? Pangandikane Gusti Yesus, menawa ing antaramu ana sing duwe wedhus siji, lan weduse mau kecemplung ing luwangan pinuju dina sabat. Apa sing duwe wedhus mau ora nuli setiar ngentasake weduse mau saka ing luwangan. Apa manungsa kuwi ajine ora ngungkuli wedhus? Mulane kena wae nulungi wong ing dina Nuli ngandika marang wong sing tangane ceko mau. Tanganmu adungno. Wong ceko mau tumuli ngadungake tangane. lantangan kui kuwi nuli waras kaya tangan sijine. Wong Farisi tumuli padha metu sarta padha rembukan nggone arep nyedani Gusti Yesus. Bareng Gusti Yesus mireng bab niate wong Farisi nggone arep padha nyedani panjenengane. Banjur tindak soko ing kunung. akeh wong sing padha nderekake kabeh wong sing lara padha diwarasake nanging kabeh padha diwanti-wanti aja padha nyeritakake marang wong liya bab panjenengane srorong kono kelakon temenan pangandikane Gusti Allah lantaran nabi saya sing mengkene iki abdiku pilihanku wong sing dakasihi, kasihi sing dadekake senenging atiku rohku bakal tak paringake abdiku iki sing bakal martakake keadilanku marang saking bangsa abdiku bakal ora gelem tukar padu utawa kembar-gembor utawa sesorah ing sedalan-dalan gelagah sing pepes ora bakal dicoklek lan sendir sing uripe melip-melip ora bakal dipateni abdiku bakal tansah ngudi nganti oleh keadilan ya abdiku iki sing dadi pengarep-arepe para bangsa. Nuli ana wong sing nyowanake wong wuto sing uga bisu lan kepanjangan demit marang Gusti Yesus. Wong wuto mau nuli diwarasake nganti bisa guneman lan bisa ndeleng. Wong kabeh padha gumun banget sarta padha muni. Apa panjenengane kuwi dudu tedhake Sang Prabu Dawud sing wis diweca bakal rawuh? Bareng wong Farisi padha krungu gunemane wong-wong mengkono kuwi. Banjur mangsuli, wong kuwi bisa nundung demit sebab diwenehi panguwasa dening Beelzebul, ratune para demit. Gusti Yesus mirsa pikirane para wong Farisi mau mulane nuli ngandika negara sing rakyate padha cecunggrahan ora bakal lestari lan kutha sing padha memungsuhan siji karo sijine mesti bubrah kabeh semono uga ing peperintahane iblis yen demit sing siji nundung demit liyane kuwi ateges yen peperintahane iblis wis bubrah lan ora bakal lestari Kandamu aku nundung demit merga diwenehi pangwasa dening Beel Sibul. Yen mengkono, para muridmu sing nudungi demit kuwi oleh pangwasa saka ngendi? Para muridmu dhewe mbuktekake yen penemumu kuwi salah. Aku nundung demit srana rohe Gusti Allah sing maringi pangwasa marang aku. Kuwi ateges yen peperintahane Allah wis ana ing tengah-tengahmu. Bisane wong mlebu ing omahe wong sing rusa lan ngrampas bandane. Sing duwe omah mau kudu dibondo dhisik. Yen wis lagi bisa ngrampas barangi kabeh. Sopo sing orang rujuki aku, kuwi ateges nglawan marang aku. Lan sopo sing ora melu aku, ngumpulake wong-wong, kuwi ateges mbuyarake. Kuwi dak kandhani, sakae dosa lan penyamae wong marang Sang Rama bakal diapuro. Nanging sapa sing nyenyamah marang Roh Suci kuwi ora bakal diapuro. Yen ana wong sing madoni marang putrane manungso, wong kuwi bakal diapuro. Nanging wong sing madoni marang Sang Roh Suci kuwi babar pisan ora bakal diapuro. Dadiyo ing jaman saiki, dadiyo ing akhirat. Supaya metokake woh sing becik, wite kudu becik. yen uwite ora becik woe uga ora becik ala becike uwit ketitik saka wohe heh kowe anak ula kepriye bisa mengucapake barang sing becik yen atimu dhewe ala awit apa sing diucapake dening lambe kuwi metu saka ing ati wong becik mono metokake barang-barang sing becik saka gembolaning atine sing becik dene wong ala metokake barang-barang sing ala saka gembolaning atine sing ala. Awit wong kuwi pancen trahe wong ala. Mulane padha dieling. Ana ing dina pengadilan, saben wong bakal dituntut tanggung jawabe tumrap saben tembung kang tanpa guna sing tau diucapake. Sebab dedasar tembungmu dhewe, kowe bakal katetepake bener apa luput. Nalika semono ana ahli Taurat lan wong Farisi padha matur marang Gusti Yesus. Guru, kawula sami kepengin sumerep mujizat saking panjenengan. Pangandikane Gusti Yesus, ala temen lan gede temen durakane. Wong zaman saiki lan kowe njaluk supaya aku gawe mujizat ora perlu kejaba mujizat sing dialami Nabi Yunus. padha kaya Nabi Yunus ana ing wetenge iwak telung dina telung bengi. Mengkono uga putrane manungsa bakal ana ing kubur telung dina telung bengi. Besok ing dina pengadilan wong-wong kutha Niniwe bakal padha katangekake lan gugat marang kowe. Awit wong-wong mau wis padha mertobat saka dosane nalika Nabi Yunus nglantarake pangandikane Gusti Allah marang wong Niniwe mau. Mongko satemene sing ana ing kene iki ngluwihi Nabi Yunus. Besok ing dina pengadilan sang raja putri saka tanah kidul bakal katangekake sarta gugat kuwi. Awit sang raja putri kuwi keroyo-royo rawuh saka negara sing adoh banget. Saperlu mirengake piwulange sang Prabu Sulaiman. mongko satemene sing ana ing kene iki ngungkuli Sang Prabu Sulaiman. Yen demit wis metu saka ing wong, banjur nglemboro golek papan ing tanah cengkar lan suwung arep dienggoni nanging ora nemu. Mulane muni mengkene, aku tak baleni omah sing wis tak tinggal. sawise tekan ing omah mau omahe tinemu suwung malah wis disaponi resik lan ditoto apik demit mau banjur lunga ngundang demit pitu liyane sing luwih ala ketimbang dheweke nuli padha mlebu sarta manggon ana ing kono tadine wong sing kepanjingan meneh mau alane ngluwi sing uwis kaya mengkono kuwi sing bakal kelakon tumrap wong-wong ala ing jaman saiki Naliko Gusti Yesus lagi ngandika karo wong akeh mau, ibu lan sederek-sedereke padha ana ing njaba, kepengin ketemu karo panjenengane. Banjur ana wong sing matur marang Gusti Yesus, "Guru, ibu lan sederek-sederek panjenengan sami wonten ing Jawi, kepengin kepanggih panjenengan." Gusti Yesus banjur ngandika, "Ibuku sapa? Lan sedulur-sedulurku sapa?" karo nudingi para murite Gusti Yesus ngandika iki ibuku lan sedulur-sedulurku awit sing sapa nglakoni kersane ramaku sing ana ing swarga ya kuwi sedulur-sedulurku lanang lan sedulur-sedulurku wadon sarta ibuku